الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Tunamhimidi Allah ambaye ametukutanisha katika usiku huu wa mwezi 28 Rabiul Thani mfungo saba mwaka 1447 Hijria sawa na tarehe 19 Oktoba 2025 nikiwa na wenzangu وويلي الآخ أبو عرفان شعبان حمدون انجينير na al-akh Abu Ramla Adam na wenzetu wengine ambao tulikuwa nao katika daura ya ndugu zetu Pemba sisi tumeingia leo hapa walillahi alhamdu tukaombwa na ndugu zetu alfadhala kwamba angalau basi kile tulichokizungumza Pemba si vibaya nacho tukakigusia hapa kwa wasaa huu mdogo wa baada al-maghrib wal isha daura ya Pemba walikuwepo mashekhe al fudhala الشيخ أبو الحسن خلفان مآب محمد حفظه الله تعالى الشيخ أبو الصمية أبو بكر عجران نا الشيخ عبد الرزاق أبو عقلان الجهضمي وموجة نميمي كجنواء والحمد لله zilifanyika daura sehemu mbalimbali mbali. wete konde maziwa ng'ombe kiuyu kichakapumu makangale tumbe vitongoji kojani chonja na kwingineko takriban ndani ya wiki moja ilitumika kwa jambo hilo Alhamdulillah mashaikh wetu wa Pemba umetupa ushirikiano mzuri kina Sheikh Abu Isa Nasr Alay afidhahu Allah Ta'ala Sheikh Abu Abd Al-Rahman Al-Kuyani Sheikh Abu Abd Al-Wahhab na wengine ambao siyahudhurishi majina yao na shababu wao kwa ujumla walitukirimu ikramu iliyopitiliza ndugu zetu akina Abu Hajra wa pale Chake Chake akina Abu Sudaya akina Abu Mahir akina Abu Abdullah ba Hassan na wengine ambao siyohudhurishi majina yao wote kwa ujumla hawa tumewataja kwa majina ikiwa eh, katika mlango wa kwamba man sanaa ilaikum ma'rufan fakafiuhu atakaye kufanyieni mema basi mlipeni cha kuwalipa hatuna tunawataja kwa majina yao haya na tunawaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawa na wenzi wao walioshirikiana kwa pamoja kuifanikisha semina hii Allah waekee fi mizani hasanatihim يوم القيامه <clears throat> Kitabu hiki mimi nilichaguliwa na ndugu zetu wa Kojani tukisome Kojani. Ni risala inazungumzia amani. Wasailu tahqiqi al-amn fi al-mujtama. Nyenzo za kuipatikanisha amani katika jamii hususan katika kipindi kama hiki ambacho ni kipindi cha vuguvugu. tumuombe Allah tusalimishe tuvuke salama kwa tukisoma sisi waislamu na tukiambizana masaili kama haya lengo lake ni tupite ili njia ya sawa sababu sisi waislamu dini yetu imekamilika yani hakuna jambo eti dini haijazungumza lao litakuwepo jambo hilo basi haliwi ni kweli kwamba dini yetu imekamilika kukamilika kwake dini yetu imekamilika kwenye nyanja zake zote haikuacha kitu mmoja katika mayahudi alimuuliza sahaba kwamba nyinyi dini yenu mtume wenu amekufundisheni kila kitu mpaka adabu ya kukidhi haja hiyo pia mtume wenu hakuiacha akasema ndiyo mtume wetu sallallahu alayhi wasallama ametufunza kila kitu na hakuacha kitu katika dini hii ametufunza mtume sallallahu alayhi wasallama adabu za kukidhi haja miongoni mwa hizo adabu akasema nahana ametukataza an nastaqbila alqiblata kukielekea qibla lighaitin kwa kukidhi haja kubwa au libaulin au baulin au kwa kukidhi haja ndogo Yahudi anamuuliza sahaba Salman al-Farisi kwamba قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء mtume wenu sallallahu alaihi wasallam amekufunzeni kila kitu hata alqiraa mpaka adabu za kukidhi haja akasema ajal laqad nahana an nastaqbila alqiblata ni kweli yametukataza tusielekee qibla lighaitin au baulin kwa kukidhi haja kubwa au kwa kukidhi haja ndogo au an nastanji bil yamin au kustanji kwa mkono wa kulia hiyo sio adabu ya kukidhi haja au an nastanji biaqalla min thalathati ahjarin au kustanji kwa maana kustijmari kwa pungufu ya mawe matatu hairuhusiwi pungufu ya mawe matatu hairuhusiwi yatakiwa yaanze matatu kwenda mbele hizi katika ni adabu za istijmari unapokosa maji tunafanya istijmar au anastanjia biraji'in au bi'azmin au tukastanji kwa kupitia raji'i ah, kinyesi kilichokauka cha wanyama au azmin au tukatumia mfupa hadithi imekuja kwenye sahihi muslim kwamba mtume anafundisha mambo makubwa mpaka mambo ya kukidhi haja na adabu zake Beidua na Yahudi anamuuliza Salmanu alfarisi farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha kwa dini yetu ikiwa inazungumzia uh, adabu hii ya kukidhi haja vipi mambo makubwa yanayohusu amani ya nchi iwe dini ya Kiislamu haijazungumzia swala hilo izungumzie kwamba haifai kustanji kwa mkono wa kulia izungumzie kwamba haifai kustanji biraji kwa kinyesi kikavu cha mnyama izungumzie kwamba haifai kustanji uh, eh, bi'azm kwa kutumia mfupa izungumzie kwamba si vyema kukidhi haja ukaelekea al-Kaaba alafu dini yetu iache kabisa kugusia kuzungumzia kuweka wazi kubainisha nafasi ya amani katika jamii na nyenzo gani wazipite wa, wa wanajamii ili wafike kwenye hali ya amani wakati tunaona Mola wetu Subhana wa Ta'ala kwenye Qur'ani anaapa kwa mji wa maka kwa sifa ya amani والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين Sasa tutazungumza mawili matatu ambayo yanahusu nyenzo za kuhakikisha amani. Watu watunze amani. Bila ya amani hatuwezi tukasali. Bila ya amani wagonjwa hawatotembelewa bila ya amani wagonjwa hawatopata dawa bila ya amani familia zitasambaratika bila amani haitotekelezwa mikataba wala hayatotimia maagano bila amani utafutaji wa riski hauwi ni mwepesi pasipokuwa na amani, huenda wakaingia aa, ah, wanawake katika ujane bila amani, huenda wakaingia watoto katika uyatima bila amani, huenda aa, ah, zikaporwa stahiki na mali za watu wengine. Kwa hiyo kuna haja zaidi tuzungumzie amani iwe ni mchango wetu sisi ahlus sunnati salafiyun katika jamii zetu hizi na daula yetu hii kwa maana sisi tumetoa wetu mchango kuwakumbusha waislamu kwa mapote yao yote na madhehebu zao zote na kila raia halali kwamba amani ni kitu kikubwa ni taji natakiwa lienziwe ahlul ilm wanasema من أعظم النعم التي ينعمها الله عز وجل على العبد نعمة الأمن والاستقرار ميونغوني من نعم كبوة أمازو الله سبحانه وتعالى أنا ونيميش وجواكي tunafahamu kwamba niamu llahi alaina kathira niamu llahi alaina la tuaddu wala neema za Allah zilizo juu yetu hazihesabiki wala hakuna uwezekano wa kuzidhibiti katika idadi maalum muongo atakayesema anaweza kuzidhibiti neema za Allah muongo mkubwa sana huyo kwa nini anamkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala Allah aliyesema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kama mtakaa kwa lengo na dhumuni kutaka kuzihesabu na kuzidhibiti kiidadi neema za Allah zilizo juu yenu la tuksuha uwezo huo wa kuzidhibiti kiidadi hamko nao wa sadaqa Allah na amesema kweli Allah subhanahu wa ta'ala wewe huenda ukawa huwezi kuzihesabu na wewe huenda ukawa huwezi kuzijua pia neema za Allah zilizo kwenye nafsi yako yani kwenye dhati yako wewe kama mtu utahesabu hii na hii na hii kuna nyingine hutozitaja sasa ikiwa umeshindwa kuzidhibiti neema za Allah zilizopo kwenye dhati yako wewe na nafsi yako wewe vipi nyingine la tuhsuha na miongoni mwa hizo neema alizotuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala ni'matal amni ni neema ya amani wal istiqrari na utulivu kwa sababu kwenye kivuli cha neema hii ya amani tahlu ibadatu ibada huwa tamu kwa maana hutekeleza sisi ibada zetu tukiwa tumetulizana tunapata ile khushui kwenye sala wallahi alazim tunapata unyenyekevu katika ile hali ya kumwabudu Allah katika nyumba zake kwa kwa neema hii tunapata ladha za ibada zetu hutulizana mtu katika maisha yake hutulizana mtu katika heshima yake hutulizana mtu katika mali zake na nafsi yake na dini yake bali amani bijamii anwaihi kwa sampuli zake zote amani kwa sampuli zake zote kwa aina zake zote amani katika hili amani katika lile imadu at wa imadu alhadara ndio ndiyo nguzo kuu ya maendeleo kwenye kila mahala hauwezekani au haiwezekani jamii fulani ikapiga hatua na ikasonga mbele ikawa ipo kwenye atatawur والتقدم والحضاره bila amnin yaishu pasi na kuwa na amani wanaoishi watu wa jamii hiyo haiwezekani jamii hiyo ikapiga hatua kwenye mambo yake kwenye maendeleo yake kama hakuna amani haiwezekani angalieni nchi za jirani tazameni Kongo ilivyo na wingi wa mali waliruzu, wa, ambazo wameruzukiwa watu wa Kongo wingi wa mali hazina ya msitu madini na mengineyo katika, katika nchi ya Kongo lakini je ina hadhara yoyote ina izdihar ina takaddum yoyote ina tatawuri yote fi wakati anna an-nas tatawaru hum ma tatawaru limadha imekosekana kwao neema ya amani hivyo tunapata ya kwamba uislamu unahimiza suala la kuihakikisha amani baina ya wanajamii na kiongozi wetu katika masala ya kuhakiki amani ni mitume wa Allah waliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala waje kuwaongoza watu waje kuwabainishia watu waje kuwafunza watu hawa ndio viongozi wetu kwenye kuhakiki amani huyu hapa nabiyullah ibrahim al-khalil katika suratul baqara aya 126 Allah subhanahu wa ta'ala anatupa habari yake anasema wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat kumbuka aliposema ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina e mola wangu mlezi na kuomba ujalie mji huu kuwa ni mji wenye amani anaomba amani Ibrahimul Khalil baba wa manabii Ibrahimul Khalil alayhi salatu wassalam Allah analitaja hili kwa Ibrahim kwamba aliomba amani mpaka Allah analitaja jambo hili kwenye Qur'ani ambayo hakushushiwa Ibrahim Qur'ani imeshushwa kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa wanapohabarisha Allah habari ya dua ya Ibrahim kuomba amani kuna jambo Allah anaenzi jambo hili subhanahu wa ta'ala kwamba Allah analitaja ili na sisi tuchukue tuone uzito wa hii neema na nafasi ya hii neema wa idh qala ibrahim aliposema ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina ewe Mola wetu mlezi ewe Mola wangu jaalia mji huu amina kuwa ni mji wenye amani warzuq ahlahu min athamarat na uwaruzuku watu wake aina mbalimbali za matunda ulama wanasema angalia Ibrahim kwenye hii dua hakuanza kuomba riziki la ameanza kuomba amani limadha لأن الناس لا يتلذذون بالرزق مع وجود الخوف kwa sababu watu hawatoweza kupata ladha ya riziki wanazokuwa nazo wakahisi ule utamu wake kama kuna hofu hakuna amani ndio maana ameanza kwanza kuomba amani ndipo akaomba riziki sababu riziki bila amani ah, hatuwezi tukahisi ile tamu yake na ladha yake umewekewa makuku mbele umewekewa hapo eh, masamaki yako umewekewa vyakula vyako hapo mara kuna mlio wa bomu umelipuka mara kuna mlio wa mtoto risasi imepigwa mara mara jirani wasikia mtu analia watu wanalia unapata ladha gani kwenye kile chakula unachokila hakuna ladha ndio maana Ibrahimu al-Khalil akaanza kuomba amani ndipo akaomba riziki kwa nini kwa sababu qiyamu hayati al-bashar yartakisu ala al-amni warizq na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi aliyotaja Imam Tirmidhi an asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya na kwenye riwaya bihadhafiriha yeyote ambaye atapambaukiwa na asubuhi akaamka aminan fi sirbihi au aminan fi sarbihi ana amani katika njia yake ana amani katika mazingira yake ana afya katika kiwiliwili chake ana neema hizi mbili ana ya tatu indahu qutu yaumihi anacho chakula cha kukila siku yake hiyo kesho hajaijua lakini ile siku ameamka kwamba ana afya ana amani anaweza akaenda kokote akaenda kumsalimia huyu akaenda akafanya biashara hii akaenda akauza akaenda akanunua ana amani eh, ana chakula cha kukila siku yake hiyo ana afya mtu huyu mtume anasema sallallahu alaihi wasallam fakaannama hizat lahu dunya huyo ni kana kwamba ameihodhi dunia amejikusanyia dunia na vilivyomo hivyo kuna haja kutaja sababu ambazo hupelekea kuimarika kwa amani au kupatikana kwa amani kila kitu kina njia zake أول وسيلة تحقق الأمن في البلاد وبين العباد الإيمان بالله وتوحيده وعدم الإشراك به kwanza kabisa ni kumwamini Allah kumkwekesha Allah kutomshirikisha Allah tunaweza kastaajabu kwamba eh, tauhidi inaleta amani na hapo tunazungumzia tauhidi kumwamini Allah kumkwekesha Allah kutomshirikisha Allah kwa miongoni mwa majanga yanayopelekea mazito ya kutetereka kwa imani ni kukithiri kwa ushirikina katika jamii fulani. Kwa tukitaka kupata amani au ikithiri amani, sababu wanasema wanazuoni amani, jina hili la amani limetokamana na imani. Neno imani na amani ni neno limetoholewa kwenye imani kwa imani ni mwanzo wa amani penye imani pana amani na penye amani pana imani amani inazidi inapozidi imani amani hupungua inapopungua imani amani hutoweka inapotoweka imani ndivyo wanavyosema ahlul ilm kwamba al-iman wal-aman qarinani ma yanfaku ahaduhuma anil akhar imani na amani qarinani ni marafiki wawili la yanfaku ahaduhuma anil akhar mmoja hampanduki mwenzake na huzidi kwa kuzidi kwa hiyo na hupungua kwa kupungua kwa hiyo na hutoweka kwa kutoweka kwa hiyo itazidi amani ikizidi imani itapungua imani kwa kupungua amani itatoweka amani kwa kuondoka imani yazidu ziyadati wa bi nuqsani wa yafqudu bifaqdi anasemaje al mawla al-Karim al Qur'an aya 81 ya sura al-An'am imeanza habari ndefu kule juu Ibrahim na watu wake فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي كيف نهز الأنس كيف نهقه حقك كجا تسمى إبراهيم نمي التوغ باجي ولمنا مشرك شناه الله كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين محل شاهد فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ni lipi katika makundi mawili kundi la wale ambao wanampwekesha Allah katika ibada na kundi la wale ambao wanamshirikisha Allah katika ibada haya ni makundi mawili ayul fariqain ahq bil amn ni lipi katika makundi haya mawili ambalo litakuwa na haki zaidi kupata amani in kuntum sadiqin ikiwa kweli nini ni wasema kweli nini ni watu wa tauhid wanaompotosha Allah na kumwamini Allah na kutomshirikisha Allah na chochote au ni wale ambao wanakwenda kwa waganga au ni wale ambao wanawaomba wanadamu wenzi wao au wale ambao wanawaomba viumbe wenzi wao huyo anaabudia jua yule anaabudia mwezi yule anaabudu nyota nani katika hao wana haki zaidi kupata amani Allah akasema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi bidhulmin ulaika al amn wa hum muhtadun ni wale walioamini imani ya kweli wakamwamini Allah kuwa ni rabba wakamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni nabia wakaamini kwamba uislamu ndiyo dini na wakaendana na yale yaliyo ndani ya dini hiyo walam yalbisu imanahum bidhulmin alafu hawakuichanganya imani yao hiyo na shirki ya aina yoyote kututaka amani tusafishe upande wa tauhid washirikina tuwabainishie ubaya wa ushirikina wao wasioelewa tuwaambie hatari, za shirki wanaokwenda kwa waganga tuwaambie hatari inayopatikana huko tuwasomee hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam من أتى عرافا أو كاهنا فاسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية لم تقبل له صلاة أربعين يوما yeyote أو mpiga لي كهاني أنا kuhani لي majini anayetaamaliana na mashaitani jamii yetu wanayafanya mambo haya na hili jambo lahatarisha amani ya nchi sisi ni waislamu huu ni mwongozo kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam daula yetu hii ni daula ya waislamu nani ya kiislamu kadhalika sababu kudhihirisha watu shaira za dini ya Kiislamu na na jamii hii kwa kiasi kikubwa ni Waislamu kwa hiyo hatutosikia kigegezi kuambiana maneno ya Uislamu wetu hatutopatwa na uzito kusomeana maandiko ya wala wetu kwa kuambia wanajamii yetu ambao hiki ndicho kitabu chao hawana kitabu kingine hizi hadithi za mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ndiyo sunna yao hawana sunna nyingine kwa hiyo tutahadharisha jamii na masaili haya naonekana kwamba ni hatari watu wasiofaa waganga na hili liko wazi wafai wanaharibu akida na itikadi za watu haifai kadhalika ni sababu ya vifo vya baadhi ya watu katika wanajamii wao ndio wanaotaka ili wamtibu mtu kwa madai yao au wamtajirishe mtu wanahitaji tupu ya kike wanahitaji tupu ya kiume yapatikanaje tuku hii na hii baada ya kuwaua wenye tuku hizi kwa hiyo kama hawa ndio wanaagiza hivi hawa ni wauaji kadhalika haya mambo sina geni hawa ndio wanaotaka ngozi za watu wenye ulemavu wa aina fulani hawa wataka ngozi zao nitapataje ngozi ya huyu mpaka nimuue mwenye ngozi hii sio watu wazuri kwa hii shirki na wanaotaalla na shirki ni sababu ya kufifia kwa amani hawa ni shumu kwenye umma uwepo watu kama hao shumu nadhiru shar hiyo ni njia ya kwanza nyenzo ya pili ambayo itatusaidia sisi kuimarisha jambo letu la amani